Esopus ad quendam de successu improborum. Laceratus quidam morsu vehementis canis, tinctum cruore panem immisit malefico. Audierat esse quod remedium vulneris. Tunc sic Esopus, noli coram pluribus hoc facere canibus, ne nos vivos devorent, cum scierint esse tale culpa premium. successus improborum plures allicite.